illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในวิหารเบรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ในเขตพระนครราชกฤห์ On one occasion, the blazed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. ก็ในสมัยนั้นแล นางพรามณีชื่อตนัญจานีแห่งพราม นามสกุลปารัตวาชะคนหนึ่ง เป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมและในพระสงฆ์ Now on that occasion the wife of a certain Brahmin of the Bharadvaja a clan a Brahmin lady named Dananchani had full confidence in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. ครั้งนั้นแล นางธนัญชานีปรามณี กำลังนำอาหารเข้าไปเพื่อพรามภารัตวาชานั้น ก้าวเท้าพลาด จึงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่า นะโมตัสสะปะกวะโต รานโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น สามครั้ง once while the Brahmin lady, Dananjani, was bringing the Brahmin his meal, she stumbled, whereupon she uttered three times this inspired utterance, said, Homage to the Blessed One, the Arahant, the perfectly enlightened one. Homage to the Blessed One, the Arahant, the perfectly enlightened one, homage to the blessed one, the Arahant, the perfectly enlightened one. เมื่อนางตนัญชานีพรามณี กล่าวอย่างนี้แล้วพรามผู้เป็นสามี นามสกุลภารัตวาชานั้น ได้กล่าวกับนางตนัญชานีพรามณีนี้ อย่างนี้ว่า ก็หญิงถอยนี้ กล่าวคุณของสมณะโล้นอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ว่าที่ไหนๆแน่หญิงถอย ในบัดนี้เราจะยกวาทะ ต่อพระศาสดานั้นของเจ้า When this was said the Brahmin of the Bharadvaja clan said to her For the slightest thing this wicked woman spouts out praise of that s h o v e l i n g ascetic now wicked woman I am going to refute the doctrine of the teacher of yours นางตนัญจานีปรามณีนั้น จึงกล่าวกับพรามผู้เป็นสามีอย่างนี้ว่า นาย ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะ ยกถ้อยคำต่อพระผู้มีพระภาค อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ในโลก พร้อมด้วยเทวโลก มารโลก ปรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมด้วยสมณพราหมณ์ พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ข้าแต่นายเอาเถิด ท่านจงไป แม้ไปแล้วท่านจะได้รู้ตดันชานีบรามณีเศษ Brahmin I do not see anyone in the world with its Deva Mara and Brahma in this generation with its ascetics and Brahmins its devas and humans, who could refute the doctrine of the blessed one, the Arahant, the perfectly enlightened one. But go, Brahmin, when you have gone, you will understand. ลำดับนั้นแล พรามภารัตวาชานั้น โกรธขัดใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกรันแล้วสนทนาปราศัย เป็นที่ให้พอระลึกถึงกัน จึงนั่งลงณที่ส่วนกวนข้างหนึ่ง ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาค ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่า บุคคลฆ่าอะไรได้ ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไร เป็นธรรมอันเอก Then the Brahmin of the Bharatavaja clan, angry and displeased, approached the blazed one and exchanged greetings with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, he sat down to one side and addressed to the blazed one in stanza, said, "Having slain what does one sleep soundly?" having slain what does one not sorrow? What is the one thing, O g a d a m a whose killing you approve? พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้ว ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพรามพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ ที่มียอดหวาน มีรากเป็นพิษ เพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก And the blessed one replied in Senza, Having slain anger, one sleeps soundly. Having slain anger, one does not sorrow. the killing of anger, O Brahmin, with its poisoned root and honey tipped. This is the killing, the noble one's praise, for having slain that one does not sorrow. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พระมารัตวาชานั้นได้กระตุ้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ หรือว่าบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปจันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระกุรมผู้เจริญ กับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง When this was said, the Brahmin of the Bharadavaja clan said to the blazed one, "Magnificent, Master Gotama, magnificent, Master Gotama. The Dhamma has been made clear in many ways by Master Gotama, as though he were turning upright what has been turned upside down, revealing what was hidden showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to Master Gotama, and to the Dhamma, and to the Piku Sangha. May I receive the going forth under Master Gotama. May I receiving the higher ordination. รามนามสกุลปารัทวาชานั้น ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านภิกษุปารัตวาชะอุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวหลีกเร้นอยู่ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ไม่นานนัก ก็กระทำไปแจ้ง ซึ่งที่สุด แห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ได้ทราบว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ มิได้มีอีก ก็ท่านพารัตวาชานี้ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรันทั้งหลาย Then the Brahmin of the b h a r a t a v a c h a clan received the going forth under the blessed one. He received the high ordination, and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute. The Venerable Bharadvaja, by realizing for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the householder life into homelessness. He directly knew, destroyed is birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the venerable Bharadvaja became one of theอรหันต์มีในอีกสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ก็ยังคงประทับอยู่นะพระวิหารเมรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤหอโกสกะพารตวาชพรามก็ได้สดับมาว่า ได้ยินว่าพรามนามสกุลพารตวาชะ ได้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ในสำนักของพระสมณโคดมแล้วหนึ่งนี้ ก็เกิดโกรธขัดใจ เ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วก็ด่าบริพาทพระผู้มีพระภาค ด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษ On another occasion, the blessed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. The Brahmin of Bharatavaja clan His names Angosa, Gosaka, all the Bharadavaja, the abusive. Heard that it is said that the Brahmin of the Bharadavaja clan has gone forth from the household life into homelessness under the ascetic Gautama. Then he angry and displeased, he approached the blessed one and abused and reviled him with rude, harsh words เมื่อโกสกะพารัตวาชพรามกล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพรามนั้นอย่างนี้บ้างพราม ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร มิตรหรืออมาตญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาบ้างหรือไม่ When he had finished speaking, the blessed one said to him, "What do you think, Brahmin? Do your friends and colleagues, kinsmen and relatives, as well as guests, come to visit you?" ท่านพระโคดมมิตรและอมาตญาติสายรหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาบ้างในการบางครั้งบางคราว Sometimes they come to visit Master Gautama พรามท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าเป็นอย่างไร ท่านจัดของควรเคี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่ม ต้อนรับมิตร และอมาตญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้น บ้างหรือไม่ Do you then offer them some food or a meal or a snack? ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าก็ย่อมจัดของเกี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่มนั้น แก่ญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกนั้นในบางครั้งบางคราว Yes Master Gotama sometimes I do พรามก็ถ้าว่ามิตรและอมาต ญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้น ไม่รับของควรเคี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่มนั้น ของเหล่านั้นจะเป็นของใคร Brahmin and if they do not accept those food meal or snack then to whom does the food belong ท่านพระโคดมถ้าว่ามิตรอมาตญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้น ไม่รับของควรเคี้ยวควรบริโภคหรือของควรดื่มนั้น ของนั้นก็ต้องตกเป็นของข้าพระองค์อย่างเดิม มาสกอดมะ if those friends and colleagues kinsmen and relatives do not accept it from me then the food still belong to us พระเมย ข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่านหมายมั่นเรา ผู้ไม่หมายมั่นอยู่ เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่าน พรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น ก็เป็นของท่านผู้เดียว พระเอมยผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ โกรธตอบบุคคล ผู้โกรธอยู่ หมายมั่นตอบบุคคล ผู้หมายมั่นอยู่ ผู้นี้ เรากล่าวว่า ย่อมบริโภคด้วยกัน ย่อมกระทำตอบกัน เรานั้นไม่บริโภคร่วม ไม่กระทำตอบด้วยท่านเป็นอันขาด ประเมยเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น เป็นของท่านผู้เดียว ดูก่อนพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น เป็นของท่านผู้เดียวโซทูบรามิน we who do not abuse anyone, who do not scold anyone, who do not rail against anyone, refuse to accept from you the abuse and scolding and tirade you let loose at us. It still belongs to you, Brahmin. It still belongs to you, Brahmin. One who abuses his own abuser, who scolds the one who scolds him, who rails against the one who rails at him. He is said to partake of the meal, to enter upon and exchange. But we do not partake of your meal. We do not enter upon and exchange. It still belongs to you, Brahmin. It still belongs to you, Brahmin. ในที่นั้น อโกสกะพารัตวาชพราม ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อย่างนี้ว่า บริษัทพร้อมด้วยพระราชา ย่อมทราบพระโคดมผู้เจริญ อย่างนี้ว่า พระโคดมผู้เจริญเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจะไหนพระโคดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่เล่า The king and his retinue understand the ascetic Gautama to be an arahant, yet Master Gautama still gets angry? ที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่ผู้เป็นคาถาดังนี้ว่า ผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้ว มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ สงบคงที่อยู่ ความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหน ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นแหละ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติสงบเสียได้ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย คือแก่ตนและแก่บุคคลอื่น เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่าย คือของตนและของบุคคลอื่น ส่วนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่า เป็นคนเกลาดังนี้ How can anger arise in one who is angerless, in the tamed one of righteous living, in one liberated by perfect knowledge, in the stable one who abides in peace, one who repays an angry man with anger, thereby makes things worse for himself not repaying an angry man with anger. One wins a battle hard to win. He practices for the welfare of both, his own and the others, when knowing that his foe is angry. He mindfully maintains his peace. When he achieves the cure of both, his own and the others. The people who consider him a fool are unskilled in the Dhamma. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะรามนามสกุลบารัตวาชานั้น ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไพราะนักพระเจ้าข้าไพราะนักพระเจ้าข้าพระกุลมผู้เจริญ ทรงประกาศธรรมโดยประยายเป็นอันมาก เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ หรือว่าบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืด เผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระโคดม กับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนะของข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ ได้พึงบรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด When this was said the Brahmin Agosaka b h a d a v a j a said to the blessed one Magnificent Master g o t a m a Magnificent Master g o t a m a the Dhamma has been made clear in many ways by the Master g o t a m a as though he were turning upright what has been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, all holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to the Gotama, and to the Dhamma, and to the Bhikkhu Sangha. May I receive the going forth under m a s t e r g a m a may I receive the higher ordination? อโกสกปาราธวาชาพราม ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็ท่านอโกสกปาราธวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ ไม่นานนัก ก็ได้ทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ต้องการอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันท่านได้ทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านโกสกะปารัตวาชนั้น ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งแล้ว ในบรรดาพระอรันทั้งหลาย ดังนี้แหละเดนดีบรามินอโกสกะบารัตวาชะ received the going forth under the b l a z e d one and the higher ordination and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Agosaka Bharatavaja, by realizing it for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life for the sake of which clansmen rightly go forth from the householder life into homelessness. he directly knew, destroyed is birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the venerable Agosaga Bharadavaja became one of the arahants มีในอีกสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่นะที่พระวิหารเวรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห On another occasion the blessed one was dwelling at Rajaga in the bamboo grove the squirrel sanctuary มีพราหมณ์นามสกุลปารัตวาชะ ชื่ออะสุรินทกะปารัตวาชพราหมณ์ ได้ยินว่า พราหมณ์จากสกุลปารัตวาชะ คนอื่นออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนในสำนักของพระสมณโคดม ก็เกิดโกรธขัดใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ รั้นแล้วก็ด่าบริพาท พระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษ เมื่ออสุรินทกะ ภารัตวาชพรามกล่าวแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้น อสุรินทกะ ภารัตวาชพรามได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า ระสมณะเราชนะท่านแล้วพระสมณะเราชนะท่านแล้ว The Brahmin, Asurindaka, Bharadavaja, heard that it is said that the Brahmin of Bharadavaja clan has gone forth from the household life into homelessness under the ascetic Gotama. He angry and displeased he approached the Blessed One and abused and reviled him with rude, harsh words. When he has finished speaking, the Blessed One remained silent. Then the Brahmin Asurindaga Bharadavaja said to the Blessed One, "You are beaten ascetic. You are beaten ascetic." ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่า ชนพานกล่าวคำหยาบด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียว แต่ความอดกลั้นได้ เป็นความชนะของบัณฑิต ผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคล ผู้โกรธแล้วนั้น เพราะการโกรธตอบของตนนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ย่อมชื่อว่า ชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้ว่า ผู้ อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมประพฤติประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย คือแก่ตน Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี